Ezaburi ya kenda na mwenda Omukama ruwanga mutakatifu Omukama asingire angoma amanga gajugumbe akesire abakerubi ensi echundwe Omukama muwango omulisiyoni amanga gona nigamwaisiriza Kasingize eibara lyawe elekitinwa akuba oba mutakatifu omukama waamani rugonza amazima bulebero bwengesho lukoza mazima nobugorogoki omwa yakobo musingize omukama ruwanga waitu mumugwe omumaguru mumufukamire arwenshonga abamtakatifu Musa na Aloni baka babali bakuwani bawenene Samueli kwako omoyo omu bamufukamiraga bakatakira omukama yabaorora yabagambiraga ayemire omunyomyo yekitwe bayekomya emikuye nebiragiro ebyo yabahaire waitu mukama ruwanga waitu wabaororaga wababeraga ruwanga omuganyizi kionka kaba afakaraga obabona bonya Musingize omukama ruwanga waitu mumufukamire aibangalie elitakatifu kuba omukama ruwanga waitu mutakatifu